want hy het op sterwe gelee. Jezus sê toe vir hom, as jylle nie tekens en wonders sien nie, sal jylle nooit glo nie. Die koninklijke beambte sê vir hom, Heere, kom af voordat my kind sterwe. Jezus antwoord om, gaan, jou sien lewe, en die man het die woord geglo wat Jezus vir hom gesê het, en hy het gegaan. En toe hy al op pad was huis toe, kom sy dienstlegte om tegemoet en bring die berig en sê, je kunt leven hy verneem toe van hulle die eer waarop hij beter geword het. En hulle sê vir hom, gister, die zevende eer, het die koers om verlaat. Die vader merk toe dat dit daar die eer was waarop Jezus vir hom gesê het, jou sien lewe. En hy het self geglo in zijn hele huis. Hier die tweede teken weer het Jezus gedoen toe hy uit Jede in Galil, gekom het.